հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Ջիրանեն Սարոմը Ինումը չինեմ մին թակավեր։ Դրան իրեք տղայ այնում։ Մռնելան առաջ տղոր անցնասումա հինչ տեղել քինակ։ Էսի սարան աշ չկենակ։ Հարևեր մռնումա մստղան ասմա, քիննական ամտստամետ սարը մի ինչ կա հևեր մեր հար ասալա քինակվիչ։ Մինորել տահղայանում քինում։ Ես շմա տեսնում մին ջեյրան այդ սարումը։ Օզումա թա ջեյրանն սպանը փախչումա մին հասարու կախավ լոկտամ անցկենում։ Տղան հտան կինամա հասարնանց հագենում։ Մի մարդա դուսկի ամառաճը տրան խափում տանում մին օթաղ գլոխը կտրում գծում падվալը։ Էքսյուրը մաշնակախբերի եշմատսնում մծախբերի ետ կամչի հտանքինամա։ Հəmən դղնե ջերանը պտահումա օզումա սպանը ջերանը հասարեն գլխավոր լոքատամ անցկենում մարտերնում կամ տրանել խափում տանում գլողա կտրում գցում պատվալը։ Մինոր այդ կուջրախ բեռնակենամը սարը Hemen ceyranı tüsekam, nıhıtı kırıvanum, tıxum ceyranın kılıqı yaralıvanum, ceyranı pakçuma hısarava, լոկտամ անցկենում թակավերեն տղանել հետան։ Դա ես հիմա տեսնում մի մարդ գլուխը կապած դուս եկու յուրան առաջը։ Տղան դաստի գլխու անգյում վսայն ջեյրաննա, յուրան ախորցու սայ ասպանալ։ Այդ մարդը դրան ասում է «Եկ տոն»։ Կնստես կտինջանաս, նիկը մնես համամը մի լավ կալղանաս, դուս կիկաս հացոտես, չայ խմես, ետան քինիս։ Տաթա, տես համամը ընջուրու տակա, նի մնամ լղանամ։ Այդ մարդը վեր ձերքը տանը մաթատես նա ջուրու տակա, թակավար են տղան շաշկան դաստին դուսյանում տրակալխն թխում սպանում։ Կխեն վսկրնեն կսի կտրումա, կսյանում։ Վսկրնեն հվակումա, տանում հասարան դուս կցում մին փոս Տներեն պլանիկի ջուբան յորոնում կինամ պատվալը պեցանում տասնում յուրան աղբորցու կլխնեն տեղ։ Ետնան կինամա օթողնեն լող պեցանում տեսնում ինչ վսկղ են արծաթ ինչ հարստություն վրտի տեսնում ասմա իմոր հարստությունան շատա ստեղ մնամ իվիլի լավա Տանն էլ մի մադար քուրայնում թողած, կինամա յորոնում հորը հարստությունը վսկինին խազնանը լող պիրում բտեղ ինքը ամմոներ կինամ վես քորը թափշուրանում վեր հասարան տյուշչիկա մինքան օր քուրու տյուշչիկա մինորել ասմա տուսիմ գելական տեսամ ինչ կա ինչ չկա Հսարան տուսակյամ խիլլա կինամ տեսնում մի փոսա մի մարդ ցենատամ թակույրիկ եկստեղ պենեմ ասում Աղջիկը մտանում ատասնում մի մարդ մին փոսոմաչի վրինգյաց։ Տաթա քուրիկ, ինձ քու ախբերայե շշկավը թխալ, ստիրալ։ Էս իշտեղը ճարկա, քինի պեր քսի գլոխոս լվանա։ Հի ինչ ասես կանեմ։ Աղջիկը քնամա ճարը բերում քսում տա գլոխո լվանամա։ Մարդը սկսումա ըտեղ թակուն ապրելը։ Աղջիկն էլ ամմնոր ախբոր վերսի քնալանի յետը կյամա տրա կոշտու վերջը տանք սիրահարումը թակուն պսակում։ Մի քանի ամիս վրանցակենում, ես աղջիկը պատճառը որատերնում։ Մինոր աղբերը վրսիտեղա կյամա, քորն ասում է հանց հայետի պենինի, ինձանա կեղոմս։ Քուրութա, յանի ես խորցմակում հուկա վրտի պենինի։ Էքսի օրը տա Մարտին ասում է որ աղբերը գլոխ հանգալ։ Մարտը թա եկ աղբորոտ սպանենք, մունքստեղ ազատ ապրենք։ Տաթաթու ուզգյուդում։ Մարտն ասում է եսուց եմ տնելական։ Նիմանեմ տանը մղակեն կլխեն պատը, վեր աղբերիդքյա օզիթանի մնե կծլականում սպանեմ։ Տանք, մինչև այդ պենը պատրաստումն, աղջիկի մին շատ ղաշանք տղայա բերում, թաքուն բերուրանում, պտատած տանում հղացեն վրկցում հանցու վեր աղբերիդքյա յորոնե։ Աղբերը վրսետը վրկյամա հղացեն գրաղեն խոխու լացի սասասկանում, մտանոմա խտում, տանում Տամ քվերը քուրութա, է ես դրան պահողոջում, հիշտեղ տանումս տար։ Ախբերը վեր շատ ղա չանկանում քուրնասմա։ Դե լավ էլա, բերալս, բերալս, յորկոնեմ։ Այդ տղան շատ ջելի մծանում ա, ուրեկանը տրեկանա տեռնում։ Դա մորոցել իմաստուն այնում ծնված։ Արդեն վեր մի քանի տարի անց ա գնում, Դայուն նհդ կինամա վրս։ Իտել աղջկանը մարդի մինոր օց հատերնում նեմնում տանը մաղակեն կլխե պատը վեր կնգան աղբերիկյա կծե սպանե։ Էդ օրը վրսը տեղա կյալիս քվորը տղան ասումա դայի դայի նղացալım ինձ ուսերիդ նստծրու տարտուն։ Դային տղեն ուսերը նստծնումա տանում տոն մաղակավնի մնելիս օծնոզումա թատրան կլխան կծե ես շմատստում իրան տղեն կլոխնա առաջիկյամ կարմ չի կծե։ Էքս յորն էլ օցինի ամոնում մղակին տակի պատը, վեր այդ տղեն վննան կծե, վեր ստեղա գալիս քորը տղան համին տղը դայունասմա վննկած, Երկետուս ինձ շիլակալ տարալ տողոն սորել ես պիտի քս շիլակիմ տանեմ։ Դա ենթակենի հա, պենի ես նղացած չում, համել դու կարել չես ինձ շիլակես։ Տաթա դայի, տակո պենի չի։ Դու երել իմ շիլակս։ Դայի երանում տղեն շիլակը, տակինամ ամղակամնանց կենում, Էն դոնումնել օծրոզ մաթատրան վննան կծե եշումա տեսնում յուրան տղան այլ կծունչի։ Դրանա եթե այդ մարդն յուրան կնգան ասում է մեր տղան գլխուան գալ պահինչան ենք մսլահատն անում վեր խորագի մաչը ճարկցին աղբուրս բանեն։ Յուրուգունը վեր այդ տղան վրսը տեղա կյամա քուրը իրեք աման լցած խորագապերու մինը դնում աղբորը առաջին մինը տղեն մինն էլ յուրան աղբորն ամանը ճարկցած այնում Դղան տեղ դայուն դույղանով վերիստի պենկա։ Իմ հարին օծնա վեր ուզեցալա կսկծե, ես էլի մարա սայ մի քանի հետը ուզեցալա կսպանել տա։ Եկ ես իմ հորու սպանել, դու վել քուքուվուրը։ Դա յուրան հորնա սպանում դա ինել քվորը, դրանայետը տրանք թա էրստեղ մնալի չի, թողենք քինինք։ Ըտեղ իլա շլացը թողոմն հղեինում։ Վեր քենան ուրիշ երգիր։ Քենամը, քենամ հսնում մի քաղաք ու գրախ։ Այդ տղան մի մս ծառապուկում դայուն ասում է՝ «Տանենք ծախեք հապրեք մինչև գործ կթենանք»։ Տանում են քաղաքում ծախում, մի քանի օր յոլակինում, դրանայետը հրցփորձ անում թատեղ հու իրանց նոքարյոր գոնե, մին քանի հոգի տանց ասում են, «Էս քաղաքեն թակավեր են 40 նոքարա հարկավեր» որ 40 ճորե ամմնոր տանեն ծմակը փաթբերնեն պերին։ Այդ տղան դայուն թողումա մին տան ինքը կինամ թակավերեն կոշտու թակավորը 39 նկյուրներ են նհ տրանելա յորոնում մինքանի օր նհտնեն ճորեն տանոմա փատ պերնում պիրում մինորել գնամա թակավորեն կոշտը ասմա թակավորն ապրած կենա ամալ չկալվեր այդ 39 հոգին ղարկես օրիշ տեղ պենանեն ես 40 ճորեն մնակ կտանամ պերնում պիրիմ թակավորը թա լավ կնի տամնի քանի օր 40 ճորեն առաջ նրանց տանոմա պերնում պիրում մինորել ծմակումը ճորեներեն պեցա թողում ինքը Քունավնցնում երկնեմ տեսնում մին բաբյուր ճորոցը լուղջուն փտած կողքերները նստած օտոմա բաբյուրին փռնում է 40 ճորեն փեդը դե բեռնում առաջը գցում բերում քաղաքը քաղաքն ժողովրդը լող տեսուտեն են փախչում Կերամն թակավորեն ասում ան էս ինչ խոթու մաչս գցալ մս թակավորն են մտածում ավեր սա քշտիս կնա գլոխոս ուտլա գանա լավնենա ղարկեմ ունստեղ վեր յետ կավեջ Դրան ցենատամ կոշտը ասում է, «Էս ինչ երկիրումը 10 դոլար են ապրում։ Տանք ինձ խարջն տամ»։ 10 տրնվա խարջը հələ տվալ չն։ Քինա ինք կալպեր։ Դա բաբրու կցումա մին գյում թակավերեն ասում է, «Սպանեքվիչ, կթողեք կենեմ ինչև ես կյամ»։ Ասում է ինքը հղեինում դուրներեն երգերը։ Տեսնում տահա գզղնակը կրակը ընտերած, խորագի պիլիս, յուրանքել կողքեն նստոտած։ Տավեր դվերեն մոտանոման հանցամենը թապա, ես ինչ լա պենա, մրթավ է տակյամ, հզգնոցումն էլ մշ չիկա։ Դա է դվին վեր մհը թանթոլոշի ատամ, օղթու հոտը կլկոնզի ատամ։ Մնացած դվերն էլ վեր տեսնումն, վնը ծերքը տապան կտրումա, ետա տերնում դվերեն ասումա, ես ինչ թակավերեն տասը տրնվա խարջը տվեք տանեմ։ Դվերը թա մենք ոչ մին թակավորը էլ խարջ չնկտամ, ծեր թակավերը Մզրա ոչ մի խարջելա տերալ չի։ Դա դվեր են առաջնանում, տանում իրանց քաղաքը։ Քաղաքն ժողովրդով 10 դվեր են տեսնում են, վայ վրուդը գցում են, դուս կամ դուս տեմ փչփախչանում, դեվեր նին մնում քաղաքը, տանս նեփեսան, մշմշոցան, էլ հավ, էլ հեյվան, լող թողում փախչում։ Ժողովուրդը կենաման թակավեր են կոշտ թահամանագյունու դու, մզզադես ցավան։ Թակավերը մին թարավ դվեր են կմակավը ռիսկա մարդ հաղարկում, այդ տեղեն կոշտը վր, ասե դվեր են պես թողեն կինան։ Այդ մարդը կինամա հրուվը նկենում ծեն տամասմա, հակավերն ասմա դվեր են պես թող կինան, դա դվեր են պես աթողում, կինաման իրանց երգերը։ Դրանա հետը նիամոնում գյումը տսնում բեպրուն ստակած։ Կինամա թակավեր են կոշտը թա ապակս ասալ չում բեպրուն սպանեք վյուչ, թակավերը թա պահինչանենք զահմա պենա ոչ միննելա ռիսչերալ մուտանա ուտելի պենտա բաբուրնլ սովածկաց հալաստակա Թավերմը թակավերեն վզին թխումա կլողը թչումա Ժողովուրդը հովակումն ասում են տրա պատասխանը դիպիտի ինի Տան քրցնում ընթապահու պետքա թակավերինի այդ տղան թա իմ դայի ես ինչ թակավերին տղանա թակավեր կացածա երգերի մնակ նա կարողա կառավարել կինամա դայուն պիրում թակավերտնում, երգիրը խղաղվում է, ամեն ինչ բոլանում է, ժողովուրդն սկսում են լավ ապրել։